xưa em đã cho tôi như giấc mơ thôi cuộc tình ngày nào giờ đây đã như bao nhiêu áng mây trôi sao em quay lưng không nói lên câu chia ly đã ra đi cho con tim yêu thương từng ngày mong nhớ nhớ thương người đem vắng người ơi đêm nay mưa rơi người ơi cơn mưa không thôi người ơi em đang nơi đâu người ơi uh, oh, oh. Em đang nơi đâu em nào biết Năm luôn nơi đây anh vẫn ngóng chờ trong em thân héo gầy khắc sâu trong tim anh một bóng hình với những chất ngất trong trái tim kia em đã trao tôi khi tôi buông lời từng câu nói hư vô như giấc mơ quá khi cơn mưa đem rơi xuống bên hiên bao nhiêu lá hoa trôi em đi xa tôi về miền hoang vắng khóc cho tình phiêu lang mình tôi lang thang mưa rơi mình tôi cơn mưa không thôi mình tôi em đang nơi đâu mình tôi uh -oh -oh, mình tôi down, I wanna put my thing through it. To the crib we go, go fast and slow. Make it turn like a stripper slide down my pole. the ass so swole, got your boy like whoa. One night with me, now she wanna marry that quo. But I'm like, no, let's keep it on the low. On occasion, let me come through and touch that low. When you lose control, all our girls know that I hit it right and night. I'm a pro. I only come around to get sexual. If she flexes the bone and bisexual. I might stay around for a longer time. Only if, only if she can blow my mind. I got hurt that, murk that, work that's fine. Now she in love and wants to cho tôi như giấc mơ thôi cuộc tình ngày nào giờ đây đã như bao nhiêu áng mây trôi sao em quay lưng không nói lên câu chia ly đã ra đi cho con tim yêu thương từng ngày mong nhớ nhớ thương người đem vắng người ơi đêm nay mưa rơi người ơi cơn mưa không thôi người ơi em đang nơi đâu người ơi uh, oh, oh, người ơi sao em ra đi người ơi không câu chia ly người ơi mưa rơi hoen mi người say goodnight to her. She don't want me to leave, I can see right through So we dip out, burn one trip out, get low like Ruby in limbo. Then go out like light, baby girl, get right. Head so full, my head no fit right. Người hỡi em đâu hay biết trong mơ anh luôn luôn thầm nhớ anh kêu tên em trong từng phút. Em đang nơi đâu em nào biết, mà luôn nơi đây anh vẫn ngóng chờ để anh trông em thân héo gầy khắc sâu cho từng anh một bóng hình với những chất ngất trong trái tim kia em đã trao tôi khi tôi buông lời từng câu nói hư vô như giấc mơ qua khi cơn mưa đem rơi xuống bên hiên bao nhiêu lá hoa trôi em đi xa tôi về miền hoang vắng khóc cho tình phiêu lang mình tôi lang thang mưa rơi mình tôi cơn mưa không thôi mình tôi em đang nơi đâu mình tôi uh, oh, oh, mình tôi sao em ra đi mình tôi mưa rơi hoen lúc trong băng mình tôi người ơi đêm nay mưa rơi người ơi cơn mưa không thôi người ơi em đang nơi đâu người ơi uh, oh, oh, người ơi sao em ra đi người ơi không câu chia ly người ơi mưa rơi hoen mi người ơi uh, oh, oh, oh. mình tôi lang thang mưa rơi mình tôi cơn mưa không thôi mình tôi em đang nơi đâu mình tôi u uh, oh, oh. giai hoan ni mình tôi những lúc trong vắng mình tôi